каля зямлянкі. Я буду рады, калі удасся маім людцам у вашай ласцы хоць на каротенькі часочак заняць хоць цесненькі куточак. Жыццё іх праўда не цікава, пра іх нідзе не ходзіць слава, аб іх гісторыі не складаюць, пра іх і песень не спяваюць, апроч вятроў, что нудно у плоте, Зимой у горкой одиноте холодный снег несуть сдирают, И бедным людям байки бают об житти, доли их похилой, И плачут стогнуть над могилой, где кости их у праху тлеют, Одны ветры их пожалеют. Оленя кожны сцямить мовы и жальбы ветру межбудовую. Чаго ён жаласна спявае, каму ён песенькі складае. І бацьку скора сын забудзе, Каротка памятка аб людзе, аб простым людзе. І такая всім бедным доля выпадае. Прайсці свой круг, прамарнавацца, і невядомымі астацца ды быць забытымі тут усімі і сваякамі і чужымі. І мне заўсёды горка стане, калі я ўбачу на кургане пад шэрым прыкладам драўляным прыпынак вечны селяніна. Стаіць там крыжык сераціна, сівенькім мохам весь убраны, с павязкой белой даматканой. Пытаю: Хто тут пачувае? Дзяўчына, можа, маладая, у поўным цвеце красы сілы сышла без часу да магілы. Ці здатны хлопец малайчына? Маўчыць магіла селянінам. А хто пахован, я не знаю і смутак моцны ў сэрцы маю, А тут закопаны навекі надзеі, радасць чалавека і гора схована лихое, жыццё бядачае людское. Мае знаёмыя няўзрачны, нічым не слаўны і нязначны, всё людзі, простыя малыя, хоць па-сваему і ўдалыя, але ўдалымі іх не лічуць, жывуць, цярпліва долю смычуць і крышня суть мужычы ціха, добра не бачачы заліха. Ды што зрабіць? Я б сам быў рады не ведаць крыўды той здрады, што просты люд нясе вякамі сваімі ўласнымі гарбамі. Ды горкай праўды не схаваеш, яе ніяк не ашукаеш. Ды і навошта? Крына з Божа, а праўда мне ўсяго дарожай. І бацька праўдзе вучыў з маля, Дык з гэтай праўдай ступім далей. Дзень добры, новая мясціна спаткай ты нас як маці сына па часе доўгай разлукі і разгарні привет на руки для тых хто змушаны ў няволі жывіцца хлебам твайго поля зірні ты светлым вокам ласки авей крылом прыгожай каски каб гэта жыццё путявіна была нам светлая часінам Узброй надеями нам груди, бо мы твае зямелька людзі. На першы погляд нецікава, парэча тое выглядала, і смуткам сэрца калыхала старых бярэзін гэтых лава, што на балоце між лясамі шумела голымі верхамі. Было ўсё тут параскідана, і праслы нізкія паркана струхлявых шул павыязджалі і трэскі кучамі ляжалі па ўсім двары і на дрывотні стары хлявец без подваротні гумно са стрэшкай пасівелай абросшай мохам абапрэлай пагрэбнік хата все да чыста казала ясна галасіста аб непарадку запусцення аб гаспадарскім нерадзенні. Слязьмі мехашча залілася, Такою ямаю здалася старая хата ў трыаконцы. Парог яна пераступіла. О Божа добры, як няміла! ці свеціць тут калі хоць сонца была так цёмна непрытульна у гразі балоце ўсё агульна як печ як столі сцены лавы і дух пракіслы дух трухлявы з усіх куткоў дыхнуў сярдзіта зямля на ямы ўся пабіта Было відаць, што тут ліпелі да часу людзі і не дбалі. Гразі ніколі не знімалі, рабіць парадку не хацелі, жылі па-свінску, кацьмакамі і ў добрай згодзе з прусакамі. Вясна была яшчэ ў пачатку але снягі ўжо раставалі і дружна ў полі балбаталі раўкі рачулкі і ў грамадку яны ваду сваю злівалі ад сну гаі лясы будзілі і людзям душу весялілі і ўсё патрошку ажывала на дрэве покаўка таўшчала сабе лісточак далікатны пахучы свеженькі прыўдатны на добрым сонцы гадавала старыя хвоі і яліны, далёка кінуўшы галіны, глядзелі хораша любоўна, як іх потомкі згодна роўна стаялі гожай чарадою, схіліўшись к сонцу галавою. У лясах, гаях дразды спявалі, у балотах кнігаўкі крычалі. А ў небе ў дзені вечарамі высока роўнымі шнурамі, Злятаўся вырай жураўліны, і амярцвелыя даліны будзілі звонкім сваім крыкам, як бы прыветным гэтым зыкам віталі родныя балоты, густыя лозы і чароты, і на душы нейк весялела, і сэрца радасці хацела, А думкі ціхія і мары на душу, клалі свае чары. Хацелось жыць, Ушы разняцца за долю лепшую змагацца, Узнімались грудзі, чулі сілы і Божий свет здаваўся мілы, памалу звольнай упарэччы, такая ўрода чалавеча, жывалі з месцам прывыкалі, гнездо старое забывалі і праз якіх две-тры нядзелі ужо весялей на свет глядзелі будынкі гэтыя старыя. Яны зрабились як не тыя, агледзеў іх антос, подправіў і шулы новыя паставіў у гнілы паркан, і лом сабралі, ды шыбы ў вокны паўстаўлялі, бо не любілі непарадку і пачалі жыць зноў спачатку. Дый зноў бяда, праз год вясною, Згарэла хата зварыўнёю і ўвесь набытак, што быў у дому. Пажар той выпухнуў, як з грому, хоць ён і меў свае прычыны як на бяду пайшлі мужчыны і ўладзік з імі у рассыпную адзін у лес той да адбору сахою трэці ў гэту пору араў дзесь пасеку старую Дык што магла з дзяцьмі малымі зрабіць жанчына адзінютка І ўсё згарэла да чысцютка прапала марна ў чорным дыме зазнала жалю гаспадыня. В агні згарэла яе скрыня з усім пасагам і набыткам, прапалі хусты яе світка, згарэлі кросны рад багоў і грошай 47 рублёў. Хоць праўда, костус не збаяўся і смела з пожарам змагаўся, звалок гарошаны з пасцелі, тады як вопраткі гарэлі і з ім недоўга ён насіўся, аж покі зруб не паваліўся. Бяда, хоць плач, ідзе дзявацца, Куды ад холаду схавацца? і маці з дзеткамі малымі нядзелі дзве жыла сваімі. А на пажарышчы часова з'явілась новая будова. Зямлянка будачка малая, в одно акенечка крывая, але да часу добра і гэтым. Тым часам солнце ішло на лета, ды так ся кідались, качались, хоць дужа з горам спазнавались. Каля зямлянкі тут прыветна, гарэў агончык чуць прыметна, абы не звёўся. Вечарамі тут маці ўходжвала з гаршкамі, сям'і вечэру гатавала, тады зямлянка жывала. Смяялись дзеці, мітусіліись, як рыба ў букце варушылись, бярвенцы, трэсачкі сцягалі, ды на агончык падкідалі шугала полымя праворна як бы чагось каму смяялась і то свавольна ў гору рвалась то расцілалася пакорна а ветрык злодзей не стрывае з загадкі хітра налятае вагончык раптам уварвец огонь туды сюды матнецца і дымам ветра адбівае як бы тых жартаў не прымаем а А на дварэ ўжо вечарэй, ночка блізка змрок гусцее, агончык колер свой мяняе і шчырвань жоўты блеск прымае. І мокнуць птушки ў цёмным лесе. Баранчык Божы ў паднябесе бляе маркотна над балотам, як бы шукае ён каго там, і гэта смутнае бляянне ў цішы балот у час змяркання, на сэрцы жалям аддаецца і ў душу журбаю льецца і мары розныя наводзіць. І думка вынікне, Праходзіць, як тыя хмаркі на заходзе, што без слядочка быццам цені у смутным нікнуць задуменні. Маўклівасцішна ўсё ў прыродзе напрацаваўшись, спачываюць усе старэйшыя, хто ў хатцы, а хто ў гумне ва ўсёя працы, і гэтак ночки просыпаюць. І вось бывало вечарами, калі агончыку часамі алесь і костусь засядзяцца, А як ужо пачне змяркацца і зоркі ў небе замігаюць, пужаць іх страхі пачынаюць. Тады брат ты радком садятся, плячо ў плячо, але прызнацца, што страшна ім ніхто не хоча. Алесь ты чуеш, як рагоча у беразняку баранчык Божы. Але ці ведаеш, з чым схожы той дробны рогат? Мне здаецца, Антос татянин так смеется. І хлопцы ўраз зарагаталі, ды ўраз жа смех той абарвалі. Вакол было ўсё так спакойна. Дык гэты смех нейк непрыстойна сюды пакойначны ўрываўся, самім ім дзікім ён здаваўся. Маўчаць яны, Касцёр палае, вакол усюды тьма густая, пільнуе плямку агнявую і гэту норку залатую, што ў нетрах тьмы агонь сведруе, каб знішчыць блеск. Агонь сярдуе, і тьме ніяк не паддаецца. Часамі полымя прорвецца, і тьма сярдіта схісянецца, адскочыць далей на паўкрока. Агонь блішчыць, як воўча вока. Паволі дрэўцы дагараюць і ціха і іскрачкі ўзлятаюць і гаснуць борзда без слядочка. Ужо позны час глыбока ночка. А хлапчукі сядзяць маўкліва і навакол глядзяць пужліва. У іх фантазіі дзяцінай затканай страху павуцінай, стаюць начныя страхі зданні, ыкі чуюцца пагані, Чараўніка і чараўніцы і лопат крыллямі начніцы. А кожны куст ім дзеда родзіць таго, што ўсюды лазіць, ходзіць, з мяшком і мыліцай кульбою з доўгай сівай барадою, ідзе і дзе так забірае след барадою замятаю. На поле неба лес страхлівы стаіць зацёты, нерухлівы. Што ён сабе цяпер хавае? Снуецца нечысць там ліхая, мертвяк под елкай прытуліўся, На іх цяпер утарапіўся і зараз мёртваю рукою пачне хрысціць перад сабою, каб рух адняць скаваць іх сілу, каб зацягнуць іх у магілу. Там ходзіць страшны воўк бадяга, разбойнік крадзецца туляга за акрываўлёнаю рукою і страшнай цяжкай булавою шалёны бегае пужае кого не стрэне ўсіх кусае Ну что брат костусь ці баишься куды так пільна ты глядзіш все алесь паціхеньку пытае і руку брата не пускае ці бачыш что не так нічога ты гаворыць костусяў самога. На лобку чомка напаўзае. Мо пойдзем, братка, ён гаворыць, Алесь ахвочаны не спорыць, браты за руки пабяруцца ў зямлянку, вопцас панясуцца.